É, tava tudo apagado, ela me deu a luz com 16 anos de idade. Ainda me sinto moleque, tô com 25. É, nós vai tá junto até a eternidade. Não preciso inventar história, não. Nunca me faltou comida no prato. Já esqueci de tanta coisa, mas lembro quando nós dormia no mesmo quarto. Ela me gritando na rua, eu descalço e sem camisa, correndo no chão de barro. Aquelas coisas de moleque, feliz com tão pouco e viver tá tão caro. Queria poder expressar todo esse sentimento de uma forma mais clara. Sempre que eu saio de casa, ela diz que me ama. Melhor ainda é ter certeza quando ela não fala. Bença, mãe. Obrigado por tudo, teu menino agora é um homem. Não sou conhecido no mundo todo, mas grande parte desse mundo vai saber seu nome. Bença, mãe. Obrigado por tudo, teu menino agora é um homem. Não sou conhecido no mundo todo, mas grande parte desse mundo vai saber seu nome. Silvana. geral sabe que eu sou da paz, faço rap de mensagem daquele que fortalece. Sabe também que mãe é sagrada, então fala da minha pra tu ver o que te acontece. Me formei no supletivo, tranquei faculdade, larguei o trabalho. Se eu conseguisse voltar no tempo, eu não Meu pai sem dinheiro para pagar as contas. Também já vi a senhora chorando na sala. Filho, fica com a tua mãe que eu tô indo pra luta. É, Deus é fiel, já já essa fase passa. Minha família é meu exemplo de integridade. Por onde passo, lembro da gente. Junto no pouco, junto no muito. Desde o início e daqui pra frente, mãe. É que hoje é o seu dia. E o da dona Marlene também. Te amo tanto, vó. Pra quem deu tanto trabalho na escola, até que hoje eu tô bem. A senhora me perguntando sobre faculdade. Mas tudo que eu queria era andar de skate. Desculpa, pai, ter largado a corretagem. Meu sonho era ser profissional no skate. Tentava não dormir até ela chegar em casa. Várias vezes ela não dormia enquanto eu não chegava. Agora eu sei. O tempo passa, impossível esconder o sentimento quando nós se abraça. Hoje eu vi que a minha vitória é te fazer sorrir. Obrigado por tudo, teu menino agora é um homem. Não sou conhecido no mundo todo, mas grande parte desse mundo vai saber seu nome. Silvana.